libroi estas ancorau gravae. En aprilo 2022, Brita Esperanto Associo surprizis la Esperanto mondon per sia nova eldono, a plombe annoncita kiel la plei bela libro de gi iam eldonita. Temas pri la nova revisita versio de la aventuroi de Alizzo en Mirlando, en luxa formato rice illustrita. La tuta libro en havas pli ol tricent pagio en arte cunmetitain en bona papero cun texto prilaborita de Edmund Grimling Evans, sur base de pli frua texto traducita de la conata esperantisto Donald Broadbridge. La abunda in colora in illustrajoin verkis Chris Riddle. Cial surprisa! Temas pri reeldono de classica treconata verco es antauae eldonoi estas facile haveble ca iam suffice vaste disconigis inter la esperanto legemulloi. Shaine, la eldonintoi vetas che ec homui, quiui iam legis la libron antaue, emos havigi al si citiun perlon, ne nur pro la revisita en havo, sed precipe pro la obiecto, char al amantoe de libroi estas aparta plesuro, tusci la volumon, flari cae gin, admirante la texturoin, la coloroin, la artain arrangioin, la bellain vignetoin, cae la imponan figuron sur la preto. Se one demandas lin, ciu li intensas relegi la classicajon, li eble respondas. Nu, mi volas havi tion bellajon sur mia breto. Ciu mi crome devas legi gin? En septembro 2021, Ciam la pandemio de la nova cronviruso ancora furiosis tra la mondo, la bialistoca esperanto societo el donis esperanto traducon de la classica scienzo fictia romano Solaris, de la polo Stanislav Learn. La texton esperantigis Pzemis lao cae amas comunicilui en poluio amplexe informis. De nove, ciu libro amanto desiras havi en sia visito chambro sur antau abreto la maiestan volumon. Laste, ni visito la pagiaron de la relative nova eldoneio Libera. Ni sercio la pagion dedicitan alla bulgara autoro Julian Modest ni trovas tie novajon, belan infan libron La Pirata Insulo, colore illustritan de la brasilanino Ana Lobo de Carvalho. Subgi deco datitoloi de tio el stara verquisto qui o famigis pro sia eleganta, flua, cae ricen hava vercaro. Li estas aparte apresata pro sia delicata e racontoi au noveloi, se oni preferas. Ien, kial mi mencias tiun libroin en Esperanto? Char ofte aperas grumble muloi en la reto ca en personae rondoi, kiui plendas ke libroi jam ne interesas la homoin, ke esperantistoi tro mal multe acetas libroin, ke la modernae homoi informigas cae clerigas per interreto cae tiel plu. Ni pensu pritio. tio. Shaine, la granda eldonisto e de esperanta mondo ancora fidas pri la valoro de libroi por nia culturo. Ili ne forgesis che esperanto nascigis unue sur paperae pagioi. Libroi estas ancora gravai.